bonoboi prescau parolas. Sciencistoi iam de iom da tempo malcovris che simioi de la spezio bonoboi pan paniscus prescribitai unua foie en la iaro 1912 estas vivuloi plei similai alla homoi lau genetica structuro. Post tiu el trovo, ili intense ca insiste esploras la caracterizain etsoin de tiui bestoi cele al pli profunda cono pri la evoluo de spezioi, cae ec pri la homo. Antau nelonge, oni publicigis unu plian interesan studajon pri bonoboi. Gin plenumis labor grupoi Svisa, Neuchatel, cae Brita, Birmingham temas pri la comunicado inter la simioi. Oni iam antau est siis che ili abunde comunicas reciproce per gestoi, crioi, condutoi, cae mienes primoi. Nun la biologiistoi successis registri vocian sistemon de comunicado tre similan al tiu de homai beboi antau olcitiui comensas paroli tiui estas spezzo de pepoi, productatai per fermita buscio en situazioi positivai, negativai, cae neutralai, lige cun riposo, geigio, alarmo, nutrado, cae movigio. La exterordinara detalo estas che samai sonoi transdonas foie malsamain signifoin depende de la contexto. Ali bonoboi usas kiel homai beboi ian primitivan sintaxon. La concludo de tiui scienzistoi estas pensiga. La oili, tiai studajoi montras convinque che la distingo inter homoi cae bestoi lau biologia vid puncto farigias pli cae pli malprecisa. Bonoboi estas tre curiosai estuloi. Oni nomas ilin etai cimpanzoi, pigmeai cimpanzoi, au nano cimpanzoi. Ili vivas indigene en Democratia Respublico Congo, en Centra Africo, en comunumoi presentantai tipain traitoin interalie cun matriarchetsa organizo. Ili estas cio mangiae, havas malhelain visagion cun roscolorai lipoi, cae relative longain cruroin cae bracoin. La mesuma peso de inoi estas 30 kilogramoi, cae mascloi povas atingi gis 60 kilogramoin. Ili estas tre emociemai, bon humorai, ludemai, sexe tre activae, ofte sam sexemae, precipe inoi, cae per sexa juado solvas multa in siaen strecha in comunuma in Bonoboi povas lerni la signifon de centoi da vortoi. Considerante ilian tute specialain etsoin, faculoi pri biologia etico iam de iom da tempo proponis che oni donu al bonoboi same kiel al chimpanzoi kai orangutangoi statuson de homai raitoi